Book 2 69 69 ზეთსართავები მეორე ზეთსართავები 2 ლურჯი კაბა მაცვია ლურჯი კაბა მაცვია წითელი კაბა მაცვია წითელი კაბა მაცვია მაცვია მწვანე კაბა მაცვია მწვანე კაბა მაცვია შავ ჩანთას ვყიდულობ შავ ჩანთას ვყიდულობ ყავისფერ ჩანთას ვყიდულობ ყავისფერ ჩანთას ვყიდულობ თეთრ ჩანთას ვყიდულობ თეთრ ჩანთას ვყიდულობ ახალი მანქანა მჭირდება. ახალი მანქანა მჭირდება. სწრაფი მანქანა მჭირდება. სწრაფი მანქანა მჭირდება. მოსახერხებელი მანქანა მჭირდება. მოსახერხებელი მანქანა მჭირდება. ზემოთ მოხუცი ქალი ცხოვრობს. ზემოთ მოხუცი ქალი ცხოვრობს. ზემოთ მსუქანი ხალი ცხოვრობს. ზემოთ მსუქანი ხალი ცხოვრობს. ქვემოთ ცნობის მოყარე ხალი ცხოვრობს. ქვემოთ ცნობის მოყარე ხალი ცხოვრობს. ჩვენი სტუმრები სასიამოვნო ხალხი იყვნენ. ჩვენი სტუმრები სასიამოვნო ხალხი იყვნენ ჩვენი სტუმრები ზრდილობიანი ხალხი იყვნენ ჩვენი სტუმრები ზრდილობიანი ხალხი იყვნენ ჩვენი სტუმრები საინტერესო ხალხი იყვნენ ჩვენი სტუმრები საინტერესო ხალხი იყვნენ მე საყვარელი ბავშვები მყავს მე საყვარელი ბავშვები მყავს მაგრამ მეზობლებს ყავთ თავხედი ბავშვები მაგრამ მეზობლებს ყავთ თავხედი ბავშვები თქვენი ბავშვები დამჯერები არიან თქვენი ბავშვები დამჯერები არიან